פרק נ"ב עורי עורי לבשי עוזך ציון, לבשי בגדי תפארתך ירושלים עיר הקודש, כי לא יוסיף יבוא בך עוד ערל וטמא. התנערי מעפר קומי, שבי ירושלים, התפתחי מוסרי צווארך, שביה בת ציון. כי כה אמר אדוני, חינם נמכרתם, ולא בכסף תגאלו. כי כה אמר אדוני אלוהים, מצרים ירד עמי בראשונה לגור שם, ואשור באפס עשקו. ועתה, מה ליפו נאום אדוני, כי לוקח עמי חינם, מושליו יהלילו נאום אדוני, ותמיד כל היום שמי מנועץ. לכן ידע עמי שמי, לכן ביום ההוא כי אני הוא המדבר, הנני. ענבו על ההרים רגלי מבשר, משמיע שלום מבשר טוב, משמיע ישועה, אומר לציון מלאך אלוהיך. כל צופייך נשאו קול, יחדיו ירננו, כי עין בעין יראו בשוב אדוני ציון. פיצחו רננו יחדיו חורבות ירושלים, כי ניחם אדוני עמו, גאל ירושלים. חשף אדוני את זרוע קודשו, לעיני כל הגויים, וראו כל אפסי ארץ את ישועת אלוהינו. סורו סורו צאו משם, טמא אל תפגעו, צאו מתוכה, היברו, נושאי כלי אדוני. כי לא בחיפזון תצאו, ובמנוסה לא תלכון, כי הולך לפניכם אדוני, ומאספכם אלוהי ישראל. הנה ישכיל עבדי, ירום ונישא וגבה מאוד. כאשר שממו עליך רבים, כן משחת מאיש מרעהו, ותוארו מבני אדם. כן יזה גויים רבים, עליו יקפצו מלכים פיהם, כי אשר לא סופר להם ראו, ואשר לא שמעו התבוננו.